بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا قصد به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می و هر تصمیمی را سست می و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می‌ورزد